كلام الله وخير الهدى هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bu gündən etibarən biz bu möhtəşəm əsərin şərhinə başlayırıq. Və mən Allaha yalvarıram ki, bizi bu kitabı axıra dək şərh etməyə müvəffəq etsin. Bu əməlimizi onun rizasını qazanmaq üçün edilmiş əməllərin sırasına daxil etsin, bu əsəri qiyamətə dək oxunacaq əsərlərdən etsin və ona bərəkət versin. Üstəlik, onun sayəsində insanların əxlaqını gözəlləşdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz Əbu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim Əl-Buxari rahiməhullah demişdir. Birinci fəsil Uca Allahın biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq ayəsi. Bu fəsildəki hədisə başlamamışdan əvvəl fəslin ünvanı barədə biraz açıqlama verək. İmam Buxari öz kitabını bu ünvanla başlamaqla sanki onu oxuyan adama demək istəyir ki, ey şəriət ədəblərini öyrənmək istəyən, İslamın ali əxlaqına yiyələnməyə can atan müsəlman, biləsən, bu ədəb və əxlaqla davranılmağa ən çox layiq olan kimsə valideynlərdir. Fəsildəki ayədə gözəl davranmaq deyəndə insana ümumiyyətlə hər bir işdə, hər bir halda və hər zaman valideyni ilə gözəl rəftar etmək əmr edilir. Hətta bir çox ayələrdə Allah s.ə. öz haqqı ilə yanaşı valideynin haqqını ödəməyi buyurur, əmr edir. Məsələn, Allaha ibadət edin və heç bir şey ona şərik qoşmayın. Valideynlərə qohum əqrabaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin. Gördünüzmü? Allahın haqqından sonra dərhal valideynin haqqı gəldi. Və ya digər ayədə Allah s.ə.v buyurur, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı əmr edir. Həmsinin Loğman surəsində Allah subhanətə yenə əmr edir, deyir, mənə və valideynlərinə şükr et. İki haqq yan-yana gəlir. Bu da valideynin haqqının necə ali olduğundan xəbər verir. İmam Buxari ayənin əvvəlini gətirir bu fəslin ünvanında. Tamamı isə belədir. Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağım üçün səni məcbur etsələr, onlara güzəştə getmə. Dönüşünüz mənə olacaq, mən də bütün etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyim. Ənkabut surəsi 8-ci ayə. Bu ayə Səad ibn Əbi Vakqas radiyallahu anh barədə nazil olmuşdur. Bu xüsusda bu kitabın içində olan 24-cü hədisi izah edərkən ətraflı danışacaq. Fəsilin birinci hədisi Valid ibn Ayzər demişdir. Bir gün Abu Amr Əş-Şeybani Əli ilə Abdullahın evini göstərib dedi, bu evin sahibi bizə belə rəvayət etmişdir. Mən Peyğəmbər s.a.v-dən soruşdum. Allahın ən çox sevdiyi əməl hansı əməldir? O buyurdu, namazı öz vaxtında qılmaq. Mən dedim, sonra hansıdır? O buyurdu, valideynlərin qayğısına qalmaq. Mən dedim, sonra hansıdır? O buyurdu, Allah yolunda cihad etmək. Abdullah dedi, bunları mənə Peyğəmbər s.a.v. söylədi. Əgər soruşsaydım, yenə əlavə edərdi. Bu hədisi Buxari, Muslim, Tirmidi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədis səhih hədisdir. Burada Abdullah dedikdə, məşhur sahabə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh nəzərdə tutulur. Abdullah ibn Məsud ibn Qafil ibn Həbib əl-Hüzəli radiyallahu anh gənc yaşlarında İslam dinini qəbul etmiş və iki dəfə hicrət etmiş mühacirlərdən müsəlmançılığı ilk əvvəl qəbul etmiş 6 nəfərdən 6-cısı özü də çox arıq, bəstə boy, mülayim, həm də iradəsi möhkəm bir səhabi olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra Məkkədə Qur'anı ilk dəfə ucadan oxuyan sahabədir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu Quranı ən yaxşı bilənlərdən idi. O demişdir, Allahın kitabından nazil olmuş elə bir ayə yoxdur ki, mən onun harada və nə səbəbdən nazil olduğunu bilməyim. Xeysəmə rəvayət edir ki, bir dəfə mən Abdullah ibn Amr ibn-i Asın yanında ikən, o, Abdullah ibn Məsudu yada saldı və dedi, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Qur'anı dörd nəfərdən öyrənin Abdullah ibn Məsuddan Əbu Hüzeyfənin azad etdiyi köləsi Salimdən, Ubey ibn Kəbdən və Muaz ibn Cəbəldən dediyini eşitdiyim gündən bəri Abdullahı sevirəm. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu hicrətin 32-ci ilində Mədinə şəhərində vəfat etmiş və Bəqi qəbirsanlığında dəfn edilmişdir. Ravi burada bu evin sahibi bizə belə rəvayət etmişdir, deyir. Bu dəlildir ki, ravinin adını zikr etmədən sadəcə işarə etməklə onu tanıtmaq caizdir. Sonra burada Allahın ən çox sevdiyi əməl deyilir. Allahın sevdiyi ən fəzilətli əməllər barədə soruşur. Demək, Allah fəzilətli əməlləri sevir. Bu da Allahın feili sifətlərindəndir. Allahın hər hansı bir əməli və ya bir kimsəni sevməsi Quran-ı kərimdə öz təsdiqini tapmışdır. Məsələn, Uca Allah buyurur, yaxşılıq edin. Həqiqətən, Allah yaxşılıq edənləri sevir. Digər ayədə buyurur, şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da. Həmsinin yenə buyurur, həqiqətən, Allah müttəqiləri sevir. Allahın sevgisini qazanmaq üçün isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getmək lazımdır. Bu xüsusda da yenə uca Allah buyurur. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Üstəlik, bu sevgini Allahın özündən diləmək gərəkdir. Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm tez-tez dua edib deyərdi. Allahumma inni əsəlükə hubbəkə və hubbə mən yuhibbukə və hubbə aməli yuqarribuni ilə hubbikə. Allahım, sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimi səndən diləyirəm hədisi İmam Əhməd Musnədə səhəndə rəvayət etmişdir. Ha belə, bu sevgiyə nail olmaq üçün Peyğəmbər s.a.v-in dünyaya könül bağlama, Allah səni sevsin nəsiyyətini yerinə yetirmək lazımdır. Hədisdən o da aydın olur ki, Allah namaz qılmayanları, valideynin üzünə ağ olanları və Allah yolunda olan cihadı tərk edənləri sevmir namazı öz vaxtında qılmaq deyir. Bu dəlildir ki, gündəlik qılınan 5 namazın hər biri öz vaxtında qılınmalıdır. Bu xüsusda Uca Allah belə buyurur. Namazı lazımı qaydada qılın. Çünki namaz qılmaq müəminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Ən-Nisa surəsi 103-cü ayə. Başqa bir ayədə buyurur. Namazları və günortadan sonraki orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun. Əl-Bəqərə 238 İbn-i Kəthir Rahiməhullah bu ayəni təfsir edərkən demişdir. Uca Allah bu ayədə müsəlmanlara namazları öz vaxtında qılmağı, ha belə onları doğru düzgün yerinə yetirməyi əmr edir. Buxari və Müslimin səhih əsərlərində də bu öz təsdiqini tapmışdır. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Məsudun radiyallahu anhunun ən fəzilətli əməl hansı əməldir sualına belə cavab vermişdir. Namazı öz vaxtında qılmaq. İbn-i Kədir Rahiməllahın sözü burada tamamlanır. Valideynlərin qayğısına qalmaq. Diqqət edin, ayələrdə olduğu kimi bu hədistə də valideyn haqqı Allahın haqqı ilə yanaşı zikr edilir. Namaz qılmaq deyildikdən sonra dərhal valideynin haqqı gəlir. Bu da valideyn haqqının nə dərəcədə vacib olduğunu bir daha sübuta yedirir. Həmçinin Allah yolunda cihad etmək. Bu dəlildir ki, ancaq ixlasla, Allahın kəlməsini uzatmaq məqsədi ilə yerinə yetirilən cihad əsil cihad sayılır. Bu xüsusda varid olmuş hədistə Əbu Musa radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, Allah yolunda vuruşmaq nə deməkdir? Axı bizlərdən kimisi qəzəbinə görə, kimisi də namusuna görə vuruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Hər kim Allahın kəlməsini ucaltmaq üçün vuruşarsa, Allah yolunda vuruşmuş olar. Hədisi Buxari rəvayət edib. Digər rəvayətdə yenə Abu Musa radiyallahu demişdir. Bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi. İnsanların kimisi qənimət əldə etmək üçün, kimisi adsan qazanmaq üçün, kimisi də özünü göstərmək üçün vuruşur. Bunlardan hansı biri Allah yolunda vuruşmaq sayılır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Kim Allahın sözü hər şeydən uca olsun deyə vuruşarsa, o Allah yolunda vuruşmuş olar. Bu hədisi də Buxari rəvayət edir. Bu hədislər dəlildir ki, Allah yolunda cihad etmək Allahın sevdiyi ən əfzəl əməllərdən sayılır. Cihad etmək namaz qılmaqdan, valideynlərin haqqından sonra gəlir. Bu cür tərtibatla. Hədisdəki bu tərtib, yəni cihadın valideyn haqqını ödəməkdən sonra gəlməsi o deməkdir ki, cihada getmək üçün ata-ananın izni olmalıdır. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, bir nəfər Peyğəmbər s.a.v. yanına gəlib, cihada getmək istədiyini ona bildirdi. Peyğəmbər s.a.v. ondan valideynlərin sağdırmı deyə soruşdu. O, bəli deyə cavab verdikdə Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, elə isə onlar üçün çalış, onların qayğısına qal. Sonra bu hədisdə İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, Əgər soruşsaydım, yenə əlavə edərdi. İbn Məsud radiyallahu anhunun bu sözündən belə başa düşülür ki, onun Peyğəmbər s.ə.v bundan artıq sual verməməsinin səbəbi olmuşdur. Buradakı rəvayətdə həmin səbəb açıqlanmasa da, İmam Muslimin səhihində İbn Məsud radiyallahu anhu nəyə görə daha çox sual vermədiyini açıqlayıb demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yormaq istəmədiyim üçün ona bundan artıq sual vermədim. Bu hədis dəlildir ki, elm almaq istəyən kimsə alimə ehtiramla yanaşmalı, həddini aşmamalı və öz sualları ilə qarşısındakı alimi bezdirməməlidir. Həmsinin İbn-i Masud radiyallahu anhının əlavə edərdi sözü o deməkdir ki, bu üç əməldən başqa daha fəzilətli əməllər də vardır. Məsələn, Abu Hureyranın radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular, hansı əməl ən əfzəl əməl sayılır? Dedi, Allaha və onun elçisinə iman gətirmək. Soruşdular, sonra hansı? Dedi, Allah yolunda cihad etmək. Yenə soruşdular, sonra hansı? Dedi, qəbul olunmuş həc. Gördünüzmü? Allaha və onun rasuluna iman gətirmək və qəbul olunmuş həc də həmçinin fəzilətli əməllərə aiddir. İkinci hədis Abdullah ibn Amar radiyallahu anhına demişdir. Rəbbin razılığı valideynin razılığına görə, qəzəbi də valideynin qəzəbinə görədir. Burada bu hədisin mətni məvquf isnadla, yəni yalnız sahabənin, Abdullah ibn Ömərin radiyallahu anhının adını zikr edilərək rəvayət edilmiş olsa da, İmam Tirmizinin sünən əsərində həmin hədis Abdullah ibn Amr ibn Aslan radiyallahu anhədən mərfu isnadla, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə istinad edilərək rəvayət olunmuşdur. Muhammed Nasrəddin Albani Ədəbül Mufrad əsərində olan bu rəvayətin Həsən, Tirmizinin rəvayətinin isə səhih olduğunu demişdir. Abdullah ibn Omar radiyallahu anh Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Amar ibn Xattab Əl-Ədəvi Əl-Quraşi Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin az yaşlı sahabələrindəndir. Uşaq ikən İslam dinini qəbul etmiş, sonra da atası ilə bircə Mədinəyə hicrət etmişdir. Xəndəy döyüşündə iştirak etmiş və ağac altında beyyət edənlərdən olmuşdur. Ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabədən biridir. Fəziləti barədə Bu hadisə Həfsə radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona belə demişdir. Həqiqətən, Abdullah əməli salih bir adamdır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Bu hədisdə razılığına görə deyildikdə, mütləq şəkildə razılıq, ha belə qəzəbinə görə deyildikdə, mütləq şəkildə qəzəblənmə nəzərdə tutulmur. Ola bilər ki, valideyn adama asiliyə əmr etsin və adam ona asi olaraq Allahın buyurduğunu yerinə yetirsin və nəticədə Allahı razı salıb valideynini qəzəbləndirsin. Belə hallar isə müstəsnadır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəşdə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üst tutanların yolu ilə get Sonra isə dönüşünüz mənə olacaq, mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyim. İkinci fəsil Ananın qayğısına qalmaq Yenə bu fəsilin ünvanı barədə danışaq, sonra əzizləri açıqlayaq. İmam Buxari fəsilə belə ad verməklə bu xüsusda ananın hamıdan üstün olduğunu bildirmək istəmişdir. Burada qayğı deyildikdə ananın rifahı üçün göstərilən diqqət onun fikrini çəkmə, dərdinə qalma, onunla gözəl rəftar etmək və başqa bu kimi xeyrxahlıqlar nəzərdə tutulur. Üçüncü hədis Bəhs İbn Həkim atasından, o da babasından belə rəvayət etmişdir. Mən Peyğəmbər s.a.v-dən soruşdum, Ya Rasulullah, mən kimə qayğı göstərməliyəm? Dedi, anana. Yenə soruşdum, kimə qayğı göstərməliyəm? Dedi, anana. Yenə soruşdum, kimə qayğı göstərməliyəm? Dedi, anana. Yenə soruşdum, kimə qayğı göstərməliyəm? Dedi, atana, sonra ən yaxın və ən yaxın olanlara. Bu hədisi Əbu Davud, Tirmidi və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədis Həsən hədisdir. Hədisin isnadı Həsən olsa da mətni səhi hesab edilir. Buxari və Muslimin səhiyyə əsərlərində bu hədisin mətni öz təsdiqini tapıb. Bəhs İbn Həkimin atası Muaviyə ibn Heydə Əl-Quraşi Əl-Bəsri radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsidir. Sahaba burada kimə qayğı göstərəcəyini soruşur. Sahabənin bu cür sual verməsi ha belə əvvəlki fəsildə İbn Məsud radiyallahu anhunun Allahın ən çox sevdiyi əməl hansı əməldir sualı və ümumiyyətlə səhabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə ən əfzəl olanlar barədə soruşmaları onların xeyirxalq işlərdə daim öndə getmək istədiklərindən xəbər verir. Uca Allah onların bu xüsusiyyəti barədə belə buyurur. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan əsim-əsim əsənlər, Rəbbinin ayələrinə iman gətirənlər, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirilməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Əsil möminlərin vəsvidir bu vəsv. Möminin surəsinin 57-ci ayəsindən 61-ci ayəsinə qədər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm üç kərə ananı zikr etdikdən sonra ataya qayğı göstərməyi deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin anaya olan qayğını üç kərə təkrar etməsi bu xüsusda ananın atadan üstün olmasını göstərir. Övladın dünyaya gəlməsi və böyüyüb boya başa çatması üçün əlbəttə ki, ana hamıdan çox əziyyət çəkir. Nə ata, nə də başqa birisi ananın çəkdiyi əziyyəti çəkə bilməz. Bu xüsusda uca Allah buyurur, biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Digər ayədə buyurur, biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı tövsiyə etdik. Anası onu bətnində əziyyətlə daşımış və əziyyətlə doğmuşdur. Onun bətnində daşınma və süddən kəsilmə müddəti 30 ay çəkir. Əhqaf surəsi 15-ci ayə. Ayələrə diqqətlə nəzər salsaq, onların bu fəsildəki hədislə olan bağlılığını görə bilərik. Belə ki, hədisdə Peyğəmbər s.a.v. anaya olan qayğını üç dəfə təkrar edir. Bu ayələrdə də ananın öz övladına çəkdiyi üç ən böyük əziyyət xüsusilə vurğulanır. Onu bətnində daşıması, sonra dünyaya gətirməsi və nəhayət əmizdirməsi. Bu ayələr insana keçmişini xatırlamaqla onu öz anasının qeydinə qalmağa təşviq edir. Dördüncü hədis. Ata İbni Yəsər rəvayət edir ki, bir nəfər İbni Abbas radiyallahu anh yanına gəlib dedi, mən bir qadına elçi göndərdim. O isə mənə ərə gəlməkdən imtina etdi. Lakin başqa birisi onu elçi göndərdi və o, həmin adama ərə getməyə razılıq verdi. Mən də qısqancaq üzündən o qadını öldürdüm. Ərgah tövbə etsəm, qəbul olarmı? İbn Abbas soruşdu. Anan sağdırmı? O, xeyr deyə cavab verdi. İbn Abbas dedi, Allaha tövbə et və bacardığın qədər ona yaxınlaş. Əta İbn Yəsar, rahiməhullah dedi, mən gedib İbn Abbasdan soruşdum. Nə üçün ondan anasının sağ olub olmadığını soruşdum. O dedi, çünki mən Allah yanında ana qayğısını çəkməkdən daha yaxın bir əməl bilmirəm. Albani Rahiməhullah bu əsərin səhih olduğunu demişdir. İbn Abbas radiyallahu anh Abul Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib Əl-Haşimi hicrətdən az əvvəl dünyaya gəlmiş və nəhayət Məkkənin fəthindən sonra ata-anası ilə birgə Mədinəyə hicrət etmişdir. Təqribən 30 ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi olmuşdur. Hicrətin 68-ci ilində 71 yaşında vəfat etmişdir. İbn Abbas müfəssirlərin imamı və ən çox hədis rəvayət etmiş 7 sahabədən biridir. Yəni, həm Qoranı yaxşı bilir, həm də hədisləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 1660 hədis rəvayət etmişdir. Fəziləti barədə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu bağrına basıb, Allahım, ona hikmət öyrət. Digər rəvayətdə, Allahım, ona Qur'anı öyrət demişdir. Bir başqa rəvayətdə İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ayaq yoluna girdi və mən onun üçün su qoydum. Ayaq yolundan çıxandan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bunu kim qoydu deyə soruşdu. Ona bu haqda xəbər verildikdə O belə buyurdu. Allahım, dini başa düşməyi ona müyəssər et. Hədisi Buxar rəvayət edib. Burada İbn Abbas radiyallahu anhə sual verən adam deyir, mən qısqanclıq üzündən o qadını öldürdüm. Belə qısqanclıq şəriətə zidd olan əməllərdən hesab edilir. Haqsız yerə kimsənin canına qıymaq haram buyurulmuşdur. Sonra Yenə soruşur, tövbə etsəm qəbul olarmı? Bu da dəlildir ki, hər bir insan günahın böyüklüyündən asılı olmayaraq Allahın mərhəmətindən ümidini üzməməlidir. Bu xüsusda Allah s.ə.v. belə buyurur. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O, həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir. Həmsinin Bu rəvayətdən açıq aydın görünür ki, Uca Allah bu adamı İbn Abbas kimi alimdən tövbə barədə soruşmağa müvəffəq etmişdir. Belə günaha görə tövbə etmək hər adama nəsib olmur. Yer üzündə neçə-neçə insanlar var ki, haqsız yerə başqalarının canına qəst edir. Sonra səmimi qəlbdən tövbə etmək onlara nəsib olmur. Halbuki əgər tövbə etsələr, Allahın bağışlayan və rəhimli olduğunu görərlər. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İsrail oğullarından birisi 99 adam öldürmüşdü. Bundan sonra o bir rahibin yanına gəlib günahını etiraf etdi və ondan tövbə etsəm qəbul olarmı deyə soruşdu. Rahib xeyr dedikdə bu adam onu da öldürdü. Sonra o sualına cavab tapmaq üçün soruşmağına davam etdi. Axırda elmli bir adam ona filan kəndə get dedi. Yolda ölüm onu haqladı və o ölərkən sinəsini həmin kəndə doğru çevirdi. Bu vaxt rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri ona görə öz aralarında çəkişməyə başladılar. Allah isə subhanahu teala yerin bu tərəfinə yaxınlaş, o tərəfinə isə uzaqlaş deyə vəhiy etdi. Sonra da mələklərə bunların arasındakı məsafəni ölçün deyə buyurdu. Məsafə ölçüldükdən sonra bu adamın o kənddə bir qarış yaxın olduğu möminlərin yaşadığı yerə. Yaxın olduğu bəlli oldu və Allah onu bağışladı. Hədisə Buxar rəvad edir. İbn Abbas radiyallahu anhına hə, həmin adamdan anan sağdırmı deyə soruşur. Diqqət edin. İbn Abbasın bu sözü o deməkdir ki, ananın qayğısına qalmaq kimi xeyrxar əməllər böyük günahların silinməsi üçün kəffarə hesab olunur. İbn Abbasın bu cür hökum verməsi tam sünnəyə uyğundur. İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, mən böyük bir günaha batmışam. Əgər tövbə etsəm qəbul olarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ondan, anan varmı deyə soruşdu. Adam xeyr deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ondan, xalan varmı deyə soruşdu. O bəli deyə cavab verdikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona onun qeydinə qal deyə buyurdu. Subhanallah. Demək, xalanın qeydinə qalmaq belə böyük günahları silib aparır. Xala ananı əvəz edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, xala ana yerindədir. Hədisi Buxari rəvayət edib. Sonra İbn Abbas radiyallahu anh deyir, Allah tövbə et və bazardan qədər ona yaxınlar. Tövbə etdikdən sonra yaxşı işlər görmək günahların silinməsi üçün kəfarə sayılır. Allah s.ə.v buyurur, həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Başqa ayədə də deyir ki, ancaq tövbə edib, iman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Həmsinin Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hədisində buyurulur ki, pisliyin ardınca yaxşılıq et ki, bu yaxşılıq həmin pisliyi silib aparsan. Hədisi Termizi rəvayət etmişdir. Ata İbn Yasar diqqət edirsinmi? Sonra gedib İbn Abbasa sual verir. Sonra. Ata İbn Yasarın bu hərəkəti onun necə əxlaq sahibi olduğundan xəbər verir. Adam İbn Abbas radiyallahu anhın sözünü yarımçıq kəsib, həmin vaxt ona sual vermir, ədəbsizlik eləmir. Əksinə gözləyir bir müddət keçdikdən sonra ona yaxınlaşıb məsələyə aydınlıq gətirməyini xahiş edir. Üçüncü fəsil Atanın qayğısına qalmaq Yenə fəsilin ünvanı barədə danışaq, sonra hədisi keçərik. İmam Buxari rahiməhullah fəsilə belə ad verməklə ananın haqqından sonra ata haqqının vacib olduğunu xəbər verir. 5-ci hədis Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən soruşdu, Ya Rasulullah, mən kimə qayığı göstərməliyəm? O dedi, anana. Yenə soruşdu, sonra kimə? Yenə dedi, anana. Bir daha soruşdu, sonra kimə? Yenə dedi, anana. Dördüncü dəfə sonra kimə deyə soruşduqda o, atana deyə cavab verdi. Bu hədisi Buxari və Muslim rəvat etmişdir. Əbu Hüreyrə, Abdurrahman, ya Abdullah ibn-i Səxr əd-Davsi, Əl-Yəməni radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsidir. Əbu Hüreyrə pişikçığaz atası deməkdir. Əgər biz onun adı ilə ləqəbini müqayisə etsək, Görərik ki, Abdurrahman, yəni Ər-Rəhmanın qulu, Allahın ən çox sevdiyi adlardan biridir. Abu Hureyra isə əcaib qəraib bir ləqəbdir. Lakin buna rəğmən Allah subhanahu teala onu insanlara məhz ləqəbi ilə tanıtmış və onu insanlara sevdirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün belə dua etmişdir. Allahım, bu iki qulunu, Abu Hureyranı və onun anasını insanlara sevdir. Abu Hurayrə radiyallahu anh hicrətin 7-ci ilində Məhərəm ayında Xeybərin fəthindən əvvəl İslam dinini qəbul etmiş və müsəlman olduğu gündən Peyğəmbər s.a.v. vəfat etdiyi günədək, yəni hicrətin 11-ci ilinin Rabiyəl əvvəl ayinədək onun yanından ayrılmamışdır. Bu sahabə Peyğəmbər s.a.v.dən ən çox hədis rəvayət edən sahabədir. 5374 hədis rəvayət etmişdir. Cəmi 3 il iki ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında dərs almış səhabə hamıdan çox hədis rəvayət etməsi əlbəttə möcüzədir. Özü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin möcüzəsi. Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedim, Ya Rasulullah, mən səndən çoxlu hədislər eşidirəm, lakin onları yadda saxlaya bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm paltarının ətəyini aç deyə buyurdu. Mən paltarımın ətəyimi açdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlləri ilə sanki nəsə ovuzlayıb paltarımın ətəyini atdı və ətəyini yığ dedi. Mən onu yığdım və bundan sonra heç bir şey unutmadım. Hədisi Buxar rəvad edir. Buhreyrə radiyallahu anhın hicrətin 59-cu ilində vəfat etmişdir. Bu hədisi əvvəlki fəsildə izah etdik. Altıncı hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Allahın Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, mənə nə əmr edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona ananın qayğısına qal deyə buyurdu. Adam sualını təkrar etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yenə ananın qayğısına qal deyə buyurdu. Adam sualını təkrar etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yenə ananın qayğısına qal deyə buyurdu. Adam sualını təkrar etdi. Peyğəmbər s.a.v. ananın qayğısına qaldıya buyurdu. Adam sualını dördüncü dəfə təkrar etdikdən sonra Peyğəmbər s.a.v. onun sonuncu sualına atanın qayğısına qal deyə cavab verdi. Bu hədisi Əhməd rəvat etmiş və Şeyx Muhammed Nasırıddin Albani Səhih Ədəbul Mufrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Hədisin mətnini əvvəlki hədislərdə izah etmişdir. Dördüncü fəsil. Valideynlər zülm etsələr belə onların qayğısına qalmaq. Yenə fəsil barədə danışaq. Ən böyük zülm şirkdir. Lakin ən böyük zülmü edən müşrik valideynin belə qayğısına qalmaq vacibdir. Bu xüsusda uzallah buyurur. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəşdə getmə Dünyada onlarla gözəl davran. 7-ci hədis İbn Abbas radiyallahu anhə demişdir. Hər səhər savab qazanmaq məqsədi ilə müsəlman valideynlərinə yaxşılıq edən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah ona cənnətdən iki qapı və əgər onlardan biri sağdırsa, bir qapı açmasın. Və əgər onlardan birini qəzəbləndirərsə, Valideyni ondan razı qalmayınca Allah ondan razı qalmaz. Soruşdular. Valideynləri ona zülm etsələr belə, dedi, valideynləri ona zülm etsələr belə. Bu hədisi Abdurrazaq Musənnəf əsərində və Beyhəqi Şüab-ül İman əsərində rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Səid Əl-Qeysi məchul ravidir. Elə bu səbəbdən də Muhammed Nasirəddin Albani Daif Ədəbul Mufrad əsərində hədisin zəif olduğunu bildirmişdir. Allahın razılığının valideynin razılığına bağlı olması isə ikinci hədisdə öz təsdiqini tapıb. Yəni, bu cümlə hədisin bu yeri səhihdir. Beşinci fəsil Valideynlərlə mülayim danışmaq. Yenə fəslin ünvanı barədə danışaq, sonra hədisləri izah edərik. Burada mülayim danışmaq deyirdikdə, onların üstünə qışqırmamaq, onlar üçün dua etmək, onlara xoş söz demək və s. nəzərdə tutulur. Buna Peyğəmbərlərin atası İbrahim aleyhissalamın misal çəkmək olar. Uca Allah onun barəsində xəbər verir. Bir kitabda İbrahimi də xatırla. Həqiqətən o sadiq insan və Peyğəmbər idi. Bir zaman o atasına demişdi, Atacan, Nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeyə sitayiş edirsən? Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Arxamca gəl ki, səni doğru yola yönəlim. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan mərhəmətli Allaha çox asi olur. Atacan, qorxuram ki, mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Dikkat edin. Dörd dəfə təkrar-təkrar atacan, atacan deyə müraciət edir. İbrahim əleyhissalam öz müşrik atasına. Ha belə onun oğlu İsmail əleyhissalam Peyğəmbəri də misal çəkmək olar. Dikkat edin, Allah subhanətələ nə deyir? O böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi, oğlum, Yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör, nə düşünürsən? O dedi, atacan, sənə buyurulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Həmsinin Yusuf aleyhissalamı da misal çəkmək olur. Bir zaman Yusuf atasına dedi, Atacan, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm. Onların mənə səcdə etdiyini gördüm. Diqqət edirsinizmə? Mülayim davranmaq bu cür olur. Nəvazişlə. 8-ci hədis Teysələ İbn Meyyaz belə rəvayət etmişdir. Bir zaman mən Nəcədatla həm fikir idim. Nəhayət bir gün böyük günahlardan hesab etdiyim bəzi günah işləri gördüm. Sonra da bunu Abdullah İbni Omar radiyallahu anhaya bildirdim. İbni Omar, nədir onlar deyə soruşdu. Mən filan, filan əməllərdir deyə cavab verdim. İbn Omar dedi, bunlar ki, böyük günahlardan deyil. Böyük günahlar doqquzdur. Allaha şərik qoşmaq, adam öldürmək, döyüş meydanından qaçmaq, ismətli qadına böhtan atmaq, sələm yemək, yetimin malını yemək, məsciddə günah iş görmək, dini məsxərəyə qoymaq və valideynlərin üzünə ağ olub onları ağlatmaq. Sonra İbn Umar məndən cəhənnəm odundan qorxursanmı? Cənnətə girmək istəyirsənmi? deyə soruşdu. Mən, bəli, vallaha ki istəyirəm deyə cavab verdim. O soruşdu, valideynlərin sağdırmı? Dedim, yalnız anam yanımdadır. O dedi, vallahi, əgər onunla mülayim danışsan, ona yemək, içmək versən və böyük günahlardan çəkinsən, mütləq cənnətə girəcəksən. Şeyx Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin səhih olduğunu demişdir. Buna bənzər digər bir əsərdə rəvayət edilir ki, Yezid əl-Fəqir demişdir. Xavaricilərin fikirlərindən bir fikir qəlbimi coşdurmuşdu. O zaman biz həcc etmək, sonra da insanları xavariciliyə dəvət etmək məqsədi ilə bir dəst adamla bərabər yola düşdük. Nəhayət gəlib, Mədinəyə çatdıq. Baxdıq ki, Cəbir ibn Abdullah bir dirəyin yanında oturub cəmaata Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis danışır. Bu əsnada o, cəhənnəmlikləri zikr etdi. Yəni, tovhid əhlindən cəhənnəmə düşənlərin nə vaxtsa oradan çıxacaqlarını xəbər verdi. Onda mən ona dedim, ey Rasulullahın sahabəsi, bu nə hədistir danışırsan? Aha, Allah buyurur, sən oda saldığın kəsi rüsva edərsən. Həmçinin buyurur, hər dəfə onlar oddan çıxmaq istədikdə, yenədən ora qayıdacaqlar. Buna əsasən bu danışdıqlarınız nədir? Cəbir məndən, sən Quran oxuyursanmı? deyə soruşdu. Mən bəli deyə cavab verdim. Yenə soruşdu. Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin məqamı, yəni Allahın onu çatdıracağı yer, barəsində eşitmirsənmi? Mən bəli deyə cavab verdim. Dedi, bu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həmin təriflənən məqamıdır ki, Allah onun vasitəsi ilə cəhənnəmdən çıxaracaqlarını çıxaracaq. Sonra Cabir Qıl körpüsünün harada yerləşdiyini və insanların onun üstündən nə cür keçəcəklərini vəsf etdi. Bunları yadda saxlamamış olduğumdan qorxuram. Ancaq onu deyə bilərəm ki, o bunları söyləmişdir. Bir qrup adam bir müddət cəhənnəmdə qaldıqdan sonra oradan çıxacaqdır. Onlar sanki simsin çubuqları kimi qaralmış halda çıxacaqlar. Sonra cənnət çaylarından birinə daxil olub orada yuyunacaq və oradan kağız kimi ağabbaq çıxacaqlar. Sonra biz həc ziyarətindən geri döndük və səhv fikirdə olanlara dedik, vay sizin alınıza. Yoxsa o şeyxin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adından yalan danışdığını güman edirsiniz. Beləliklə, biz xavaricilikdən vaz keçdik. Vallahi, aramızda bir nəfərdən başqa xavaric fikrində qalan olmamışdı. Hədisi Muslim rəvayət edir. Teyləsə, bu fəsildəki hədisdə deyir ki, mən Nəcədatla həmfikir idim. Nəcədat xavaricilərdən olmuş, Nəcdə İbn Amir Əl-Həruninin havadarlarıdır. Xaric ərəbcə xaracə feylindən əmələ gəlmiş xarici sözünün cəmidir. Xaracə xaric olmaq, xarici isə xaric olan deməkdir. Xarici deyildikdə müsəlman cəmatından ayrılıb, özünə dəstə yaradan və ya yaranmış belə bir dəstəyə qoşulan, dəlil sübutsuz olaraq böyük günah sahibini kafir sayan və şəriətə zidd olan digər əxlaqları özündə cəm edən fasiqlər nəzərdə tutulur. Bu firqə müsəlmanlar arasında meydana gəlmiş ilk firqədir. Onlar Allahın razı qaldığı, cənnətlə müjdələnmiş, İslam üçün canından və malından keçmiş, ölənədək Peyğəmbər s.ə.və sadiq qalmış Osman və Əli radiyallahu anhümə kimi iki böyük səhabəni kafir sayıb şəhid etmişlər. Ümumiyyətlə, bidət əhli ya nəcədat, ibadilər, əzariqlər kimi firqə başçısına, ya xavariclər kimi bidətin özünə, ya da hərurilər kimi məkana mənsub edirlər. Bunlar böyük günah işlətmiş müsəlmanları kafir hesab edən və onların qanını halal sayan firqələrdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtı ilə xavaricləri vəsf edərkən demişdir. Axır zamanda yaşları az, beyinləri küt olan kimsələr gələcəklər. Onlar Allahın kitabını məlahətli səslə oxuyacaq, lakin oxuduqları xriddəylərindən oyuna keçməyəcəkdir. Ox öz oğunu dəlib keçdiyi kimi onlar da İslamdan çıxacaqlar. Onlar bütpərəsləri qoyub müsəlmanları öldürəcəklər. Hədislərin hamısı Buxarinin səhiyyə əsərində rəvat edilmişdir. Deyiləsə, rahiməhullah gəlir bu haqda İbn Omara xəbər verir. Belə vəziyyətdə alimə müraciət etməyin özü böyük müvəffəqiyyətdir. Belə ki, xavarizlər hər zaman olduğu kimi həmin dövrdə də öz ardıcıllarını elm əhlinə müraciət etməkdən çəkindirirdilər. Buna xavarizlərin İbn Abbas radiyallahu anh barədə dediklərini misal çəkmək olar. İbn Abbas radiyallahu anh onlara Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi görmüş, ha belə Quran ayələrinin nazil olduğunu müşahidə etmiş sahabələri təmsil edirəm deyəndə, onlar öz havadarlarına dedilər, bu adamdan uzaq olun, onunla münaqişə etməyin. Çünki o, Qureyşdəndir. Qureyşlər barədə isə Allah Quranda belə buyurur. Doğrusu, onlar höcətləşən adamlardır. Diqqət edin, bidət əhli müşriklər barədə nazil olmuş ayəni necə möminlərə aid edirlər. Halbuki uca Allah həmin ayədə müşriklərin məzəmmət edib buyurur. Onlar dedilər, bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o, yəni Allah. Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dedilər. Doğrusu onlar höcətləşən adamlardır. Zuxruf surəsi 58-ci ayə. Fikir verirsiniz, ancaq ayənin axırını gətirir, insanları şübhəyə salırlar. Ayəni əvvəlini oxuyanda isə aydın olur ki, bu ayə müşriklərə aiddir, sahabələrə yox. Teyləsənin bu məsələdə İbn Umar radiyallahu anhına müraciət etməsi isə Allahın ona hidayət verməsi və onu haqq yola yönəlməsi deməkdir. İbn Umar burada böyük günahların 9 olduğunu deyir. Sahabə böyük günahların sayının 9 olduğunu qəst etmir ancaq 9 ilə bitdiyini qəst etmir. Sadəcə olaraq T ilə S bu günahlardan 9-unu sadalayır. Belə ki, başqa rəvayətlərdə Peyğəmbər s.a.v. sehrin, yalan danışmağın, yalandan şahidlik etməyin, valideyni lənətləməyin, qəbrin üstündə məscid tikməyin və başqa bu kimi günahların böyük günahlardan olduğunu xəbər vermişdir. Nəvavi öz şərhində rəvayət edir ki, İbn Abbasdan böyük günahlar yeddidirmi deyə soruşulduqda o, 70-ə yaxındır demişdir. İbn-i Umar radiyallahu anhına burada günahlara sadalayır. Birinci və ən böyüyü Allaha şərik qoşmaqdır. Yeganə günahdır ki, Allah s.ə.v. onun sahibinə bağışlanır. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qosan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olar. Ən-Nisa surəsi 48-ci ayə. Sonra adam öldürməkdir. Burada adam öldürmək deyildikdə haqsız yerə cana qəsd etmək nəzərdə tutulur. Çünki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qəsd etmək nahaq yerə. Haqlı olaraq qisas almaq isə günaha aid edilmir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud olmadığına və mənim Allahın elçisi olmağıma şəhadət gətirən müsəlmanın qanı axıtmaq halal deyildir. Yalnız üç hal istisnadır. Cana can qisas alınmalı, Zina etmiş evli kişi və ya qadın daşqalaq edilməli və dinindən dönüb cəmaatdan uzaqlaşan mürtəd edam olunmalıdır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Qisasda sizin üçün həyat, əmin amanlıq vardır. Ey ağıl sahibləri, bəlkə Allahdan qorxasınız. Əl-Bəqərə surəsi 179-cu ayə. Sonra həmsinin böyük günahlardandır, döyüş meydanından qaçmaq. Yenə bu xüsusda Allah subhanətə alə Ənfal surəsi 15-16-cı ayələrdə deyir, Ey iman gətirənlər, kafirlərlə döyüş meydanına qarşılaşsanız, arxanızı onlara çevirməyin. Daha bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, kim belə bir gündə onlara arxa çevirərsə, Allahın qəzəbinə düşər olar. Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. Ora necə də pis dönüş yeridir. Həmsinin bu rəvayətdə ismətli qadına böhtən atmaq da böyük günahlardan hesab edilir. Digər rəvayətdə deyilir, zinadan bir xəbər olan namuslu, ismətli, mömin qadınları zinada ittiham etmək. Böhtan deyildikdə bu qəst edilir. Bu günah edən kimsənin həm lənətə, həm də böyük bir əzaba düçar olacağı barədə Uca Allah öz kitabında belə buyurur. Murdan əməldən xəbəri olmayan ismətli mömin qadınları, zinada günahlandıranlar dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onlara böyük bir əzab gözləyir. O gün ki, dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. O gün Allah onlara özlərinə layiq cəzanı tam verəcək və onlar Allahın aydın, haqq olduğunu biləcəklər. Ən-Nur surəsi 23, 24, 25-ci ayələr. Həmsinin sələm yemək. Bu da böyük günahlardandır. Burada sələm yemək deyildikdə təkcə yemək nəzərdə tutulmur. Sələmə aid hər bir iş naid edilir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir sələm yeyənə, yedirdənə, ona şahidlik edənlərə və onu yazanlara Allah lənət etmişdir. Hədisi İmam Əhməd Musnəd əsərində rəvayət etmiş, Şeyx Albani Rahiməhullah Səhiyyə Cəmi əsərində onun səhiyyə olduğunu demişdir. Sələm yeyənlərin pis aqibəti barədə isə Quran-ı kərimdə Allah subhanət hələ belə buyurur. Sələm yeyənlər Qəbirlərindən şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar. Cin vurmuş adamlar kimi. Bu, onların alışveriş də sələmsiliyi kimidir demələrinə görədir. Halbuki Allah alışverişi halal, sələmsiliyi isə haram etmişdir. Hər kim özünə Rəbbindən xəbərdarlıq gəldikdən sonra sələmsiliyə son qoyarsa, olub keçənlər ona bağışlanar və onun işi Allaha qalar. Sələmçiliyə qayıdanlar isə od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əl-Bəqərə surəsi 275-ci ayə. Yetimin malını yemək. Bu da böyük günahlardandır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Yetimlərin mallarını özlərinə verin və yaxşını pis ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınızla birlikdə yeməyin. Şübhəsiz ki, bu böyük günahdır. Digər ayədə buyurur, həqiqətən, yetimlərin mallarına haqsızlıqla yeyənlər öz qarınlarına ancaq od doldururlar. Onlar yandırıb yaxan oda girəcəklər. Hər iki ayə Nisa surəsindədir. İkinci və onuncu ayələr. Dini məsxərəyə qoymaq da həmçinin böyük günahlardandır. Küfürdür. Küfr olması barədə Quran-ı Kerimdə Allah belə buyurur onlardan nə üçün istihza etdiklərini soruşsan, deyərlər. Biz sadəcə boş-boş danışıb, zarafatlaşırdıq. De, Allaha, onun ayələrinə, onun elçisinə istihza edirsiniz. Üzrxaxlıq etməyin. Siz iman gətirdikdən sonra artıq kafir oldunuz. Tövbə surəsi 65 və 66-cı ayələr. İbn Ömər radiyallahu anhına burada teyləsədən cəhənnəm odundan qorxursanmı? Cənnətə girmək istəyirsənmi? soruşur. Diqqət edirsinizmi? Burada İbn Ömər radiyallahu anhına qorxu ilə ümidi cəm edir. Bu da Peyğəmbərlərin və onların davamçılarının üslubudur. Quranda da onlar belə vəsf olunurlar. Allah s.ə. buyurur, insanlar tək bir ümmət idi Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitabı nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökum versin. Diqqət ediniz ayəyə, müjdə verən və qorxudan. Qorxu ilə ümid bir yerdə olmalıdır. Digər ayədə buyurur, onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyirlər. Başqa bir ayədə Ucallah buyurur, qullarıma xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhimliyəm. Əzabım isə ağırlı, acılı əzabdır. Fikir verdiniz yenə. Həm mərhəmətli olduğunu, həm də şiddətli əzab verən olduğunu buyurur. Qorxu və ümid cəm edilir. İbn-i Umar radiyallahu anhına valideynin haqqını ödəməklə yanaşı bir şeyi də xüsusilə vurğulayır. Böyük günahlardan çəkinsən. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə cənnətə daxil edərik. Bu xüsusda yenə Uca Allah buyurur, möminlər mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəssislik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırırlar və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməl edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar. Yenə bir ayədə buyurur, onların arxasınca namazı buraxıb, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar. Ancaq Allaha tövbə edib iman gətirənlər və salih əməl edənlərdən başqa. Onlar cənnətə daxil olacaq və heç bir haqsızlığa məruz qalmayacaqlar. 9-cu hədis Orva Rahiməhullah Uca Allahın Vəxfid ləhumə cənəhə zülli minər-rəhmə Onların hər ikisinə rəhmət edərək təvazükarlıq qanadının altına al ayəsini izah edib demişdir. Onların istədiyinə mani olma. Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbil Mufrad əsərində bu əsərin səhih olduğunu demişdir. Urva, Abu Abdullah Urva bin Zübeyir Əl-Quraşı Əl-Mədəni hicrətin 23-cü ilində dünyaya gəlmişdir. 7 böyük tabiindən biridir. Bu ayə İsra surəsində nazil olmuşdur. Təfsir alimləri bu cür təfsiri ayəni onun mənalarından bəzisi ilə izah etmə adlandırırlar. Yəni, bu ayədən bu ayədəyənlərə aid başqa nəticələr çıxarmaq olar. Urva bin Zübeyir sadəcə birini qeyd edir. Hamımızın adından Allaha yalvarıram ki, bizi hər yerdə və hər zaman özünün sevdiyi fəzilətli əməlləri yerinə yetirməyə, hələl xüsus da valideynlərimizlə gözəl davranmağa müvəffəq etsin. Allahım, bizə layiqincə valideynlərimizin qayğısına qalmağa yardım et. Allahım, bizi sənin razılığını qazanmaq üçün, valideynlərimizin razılığını qazanmağa və sənin qəzəbinə düşar olmamaq üçün valideynlərimizin qəzəbinə gəlməməyə müvəffəq et. Amin. Allahım, qəlbimizdəki valideyn sevgisini daim artır və bu sevginin azalmasına səbəb olan amillərdən bizi uzaqlaşdır. Valideynlərimiz bizə zülm etsələr belə, onlarla mülayim rəftar etməyi, onların xətrinə dəyməməyi, onların üstünə qışqırmamağı, üzlərinə ağ olmamağı, onlar üçün dua etməyi, onlara xoş söz deməyi və onları mərhəmət qanadımızın altına almağı, onların istədiyinə mani olmamağı, üstəlik bütün bunları yalnız sənin rizanı qazanmaq məqsədi ilə yerinə yetirməyi bizlərə nəsib et. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik, əşhədu əllə ilə illə ənd əstəxviruqa və atubu iləyik.